بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم Znači, kao što je običajno, počinjemo sa Rijad Salihinom sprava. I šta smo rekli, koje je prvo poglavlje koje imam nevoj spomenuo o Rijadu Salihinu? o ihlasu i nijetima. Što bi, što bi značilo o iskrenosti i nijetima. O dvije stvari, je li tako li? Dobro. Spomenuli smo nekoliko ajeta koji govore o tome, tačnije tri ajete on naveo. Ajeti sure El Bejine, ajeti sure El Hajj i ajeti sure Ali Imran. Potom je spomenuo hadis, koga je prenio? Hadis od od Omera ibn Khattaba da je rekao šta? Nije to Omer rekao, to je poslanik rekao. A Omer je rekao šta? Čuo sam poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao šta? Innamal amalu bin nijat. Svako dijelo se radi s nekom namjerom. Tako smo rekli da je ispravno značenje hadisa. I to je u principu hadis. Vojnem ali kulim ri imaneva. I svako će dobiti eh, na, nagradu, odnosno kaznu u skladu sa svojim nije to mi svojom namjerom. To je hadis. Potom je u nastavku hadisa poslanik sallallahu alaihi ve sellem naveo primjer sa hijđrom. Pa ko učini hijđru ka Allahu i njegovom poslaniku, njegova hijđra je ka Allahu i njegovom poslaniku. Ako učini hijđru zbog žene ili zbog nekog dunjalučkog šićara i slično, njegova hijđra je zato zašto ju je i učinio. Znači, to je samo primjer koji je poslanik sallallahu alaihi ve selleme naveo, a mi iz toga zaključujemo da je lijepo e, nakon postavljanja generalnog pravila navesti pojašnjavajući primjer za to generalno pravilo. Jer hadis innamal amalu bin nijad po konsenzusu uleme je jedan ili čak što više najveličanstveniji hadis. Neki preferiraju ili daju prednost hadisu koji je prenio Džibril, onaj hadis o islamu, imanu i ihsanu, pa kao što imam Begavi kaže da je to hadis majka sunneta kao najvažniji hadis, najsadržajniji hadis i tako dalje, ali bez ikakve sumnje da ovaj hadis uz taj hadis čine okosnicu islama, okosnicu hadisa i generalna pravila koje islam postavio i generalno pravilo je da čovjek e, radi svako dijelo sa nekom namjerom i u skladu s tom namjerom bit će nagrađen, odnosno šta kažnje. Potom je naveo primjer za to i to je to u vezi s prvim hadisom. Dalje kaže Imam Nevevi u anummil mu'minina ummi Abdillaha Aishata radijallahu anha kalet قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم آخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم Kaže on od majke vjernika, majke Abdullaha Aisha radijallahu anha, preneseno je da je rekla. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jedna ogromna vojska pohodit će Kabu. Pa kada budu u pustinji između Mekke i Medine, svi će biti protjerani u zemlju od prvog do posljednjeg, progutaći i zemlja. Pa ja iša rekla, rekla sam Allahov poslaniće, kako će svi biti protjerani u zemlju od prvog do zadnjeg, a kad među njima ima i onih koji su trgovci među njima i koji nisu od njih uopšte. Pa joj poslanik sallallahu alaihi ve sellem reče bit će protirani svi u zemlju od prvog do posljednjeg, progutat će ih znači zemlja, potom će biti proživljeni u skladu sa svojim nijetima i svojim namjerama. Kaže nam autor ovdje hadis je mutefakun alejhi šta znači mutefakun alejhi Buhari muslim u hada lafzul Buhari a ovo je Buharin tekst znači hadis je u principu hadis je prenesen u principu i u Buharijevom i u muslimovom sahihu ali navedeni tekst citirani tekst ovdje je Buharina verzija dobro Ovaj hadis Imam Nevevi naveo je zbog posljednje rečenice, a to su riječi poslanika sallallahu alaihi ve sellem, potom će biti proživljeni u skladu sa svojim nijetima. Šta to govori i šta ukazuje? Da je, da, da a, Allahov odnos prema jednom robu, čak i nakon njegove smrti, zavisi od njegove namjere dok je bio živ. Znači, kako će ga Allah proživjeti nekog svoga roba? Zavisi od čega? Od njegove namire i od njegovog nita. I prema tome, ako to ne ukazuje na važnost namire i nijeta, onda šta bi drugo moglo ukazivati? Znači, od naših namira i nijeta dok smo živi, zavisi i kako će se Allah prema nama obhoditi nakon naše smrti. Potom, iz ovog hadisa zaključujemo isto tako, da smrt koja može izgledati ružna ponekad, ne mora biti ružna za samog čovjeka. Recimo, desi se nekad da čovjek umre u saobraćenom udesu ili da ga pokupi automobil negdje na putu, da lažano sačuva i sakloni, ali desi se nekada. Od njegovo je, to, to u očima ljudi je šta kakva smrt. Teška, ružna, tragična i tako dalje, ali zavisno od čovjekovog nijeta gdje je krenuo ako je krenuo na tom putu tražiti znanje ako je krenuo u neku pokornost kao što je obilazak roditelja obilazak bolesnika obilazak prijatelja ili druge neke pokornosti koje se našle to je kakva smrt za tog čovjeka e, pa znači u skladu s njegovim zato ovdje Aisha radijallahu anha kad je rekla među njima ima i onih koji su trgovci samo što ukazuje da je to ogromna vojska jer ako ima neko ko obslužuje i nosi i prodaje to vojci to znači da je to nešto nepregledno. I drugo kaže, ima onih koji nisu od njih, kaže učenjaci, to su ljudi koji su jednostavno prolaznici tuda. Zadesilo se tu u tom vremenu, u tom mjestu i zadesilo ih je što je zadesilo i ove. A što se tiče samog hadisa, kaže ovdje imam nevjeri prenesene od majke vjernika. Šta znači majka vjernika? Znači, poslanikove supruge, nazivaju se majke vjernika. Gdje nam je dokaz za to? Jer ima ljudi koji se pripisuju islamu, a kažu nisu majke vjernika. Neki su prokletnice, neki su izdajnice, neki su nevjernice i tako dalje. Dokaz je sam Kur'an u suri Ahzab. Allah Đelešanu je rekao O ezvađuhu ummehatuhum A poslanikove supruge u množini, znači sve, su majke vjernika. Šta to znači majke vjernika? Kažu učenjaci majke vjernika u ovom slučaju ne znači da su one majke da oni mogu s njima kao sa svojim majkama razgovarati i prilaziti bez hijjaba i slično. Naprotiv, ne smiju s njima ni razgovarati osim iza zastora kako je to jasno naglašeno u Kur'anu. Nego radi se o tome o azvađuhum mahatuhum to jest ne smiju ih oženiti nakon poslanikove smrti. I oni se nisu smjele udavati nakon poslanikove smrti. Za, koliko je Aisha imala godina kad je poslanik umro? 18 ili 19 nije bitno, neke i 20. Kad je umrla Aisha radi Allahovana? U 63. godini. Znači cijeli svoj zreli život provela je sama. Jer to, to je bio teret za tu nagradu što će dobiti da bude poslanikova žena na ahiretu. Kažu učenjaci, inače je pravilo da žena ako se uda za više muževa, za više muževa, bit će žena posljednjeg u džennetu. Recimo, žena se udavala za jednog, pa sa jednom zbog smrti ili rasta braka preuda se za drugo i tako dalje, bit će, ako uđu u džennet i onaj njen muž, bit će žena kojeg posljednje pa da se koja od njih udala nakon poslanika izgubila bi pravo na to da bude njegova žena na hiratu. Drugo to je pošte, pošti, jedno jedan respekt i poštivanje Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme da njegove supruge znači nakon njegove smrti čekaju taj susret s njim. Znači to je jedna velika žrtva da da jedna mlada žena uh, provede toliko toliko vremena. Znači do 63. 63. godine. Znači, to znači umil minin, majka vjernika, u tom smislu i moraju da je respektuju i da ih poštuju kao i svoje i svoje majke. Ummu Abdillah, majka Abdullah. Poznato je u Siri da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme imao djecu od koga? I od koga još? I od Marije. Znači, robkinje i da nije imao ni od jedne supruge više ni jedno dijete. Kako onda ona da bude majka Abdullaha kada nema djeteta? Nije po mlijeku. Ha. Poslanik sallallahu alaihi ve selleme, Naime, radi se da je njena sestra imala sina Abdullaha, koji je, ko, kojeg je ona voljela i bio je s njom zajedno, znači, dijete od sestre. I onda je ona jednom prilikom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, rekao, Allaho poslaniče, e, sve žene imaju neku kunju, neki taj nadimak sa um i tako dalje, a ja nemam, pa onda njoj poslanik sallam je rekao, ti budi majka Abdullaha, umu Abdullah. Znači, Iz toga zaključujemo da nije laž ne spada u laž. Ako neko sebi uzme kuniju, iako nema djeteta, to prvo, i drugo da je dozvoljeno čovjeku da uzme sebi kuniju, iako ima dijete, neko drugo ime koje nije njegovo dijete. Recimo čovjek ima Abdullaha ili ima ovo ili ono dijete, ali mu je dozvoljeno da uzme neku sasvim treće koji ne, neku kuniju od koje nema djece. Iako, navode neki učenjaci da je <clears throat> bolje im stahab nositi kuniju djeteta koje je najstarije. Prvo djeteta. Ali ima pravo, znači, da uzme i neku drugu kuniju. Kale Rasulullah s.a.v. Jekzu džejšu nil kabete. Velika, ogromna vojska krenut će u pohod na kabu iz muslimovog rivajeta koji je malo duži imam ne bi ovdje rekao šta da je ovo Buharin rivajet muslimov rivajet je malo duži i kaže nam ovdje u tom rivajetu da će ta vojska biti od ovog umeta i da će krenuti u pohod na Kjabu kako će to biti dosta komentatora smatra da se to odnosi na vrijeme Mehdija kada to bude vrijeme Mehdija znači blizina i deđala i svega, da će pripadnici ovog ummeta krenuti protiv njega u borbu. Krenut će protiv njega i to će očigledno biti jedna ogromna velika vojska koji će tada biti u tom, u tom trenutku u Mekki. Mehdi sa svojim pristalicama bit će u tom trenutku u Mekki a mi znamo da će i u vreme Mehdija doći i Dejjal. Mehdi će biti taj koji će voditi borbu protiv Dejjala i njegovih hordi. Prema tome, kažu da će to biti, mislim u tom hadisu, u tom rivadu se navodi da će to biti vojska od ovog ummeta i da će krenuti da se bori protiv medija i njegovih pristanica koji će u to vrijeme biti kod Kjabe. Fe i da kanu bi bejda minal Pa kada budu u pustinji, bejda to je jedno mjesto pustinja između Mekke i Medine. Kada dođu na to mjesto juh sefu bi evvelihim ahiri propašće, progutaće ih zemlja bit će protjerani u zemlju od prvog do posljednjeg što znači da neće ostati od te vojske niko ili ko se je našao u tom mjestu u toj blizini a da neće biti protjeran u zemlju i da neće biti uništen kažu učenjaci iz ovoga zaključujemo da je propisano i da treba izbjegavati svako mjesto na kojem se izaziva Allahova srđba. Jer ovi su ljudi izazvali Allahovu srđbu time što su krenuli na pohod protiv njegovih robova, kjavu, da opsjednu i slično. A mi znamo da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao kada je osvojio kjavu, kada je ulazio u Meku, ovo je sveti grad zabranjen kako je Allah stvorio nebesa i zemlju, i nikome nikada nije bila dozvoljena osim meni ovaj trenutak da je samo osvoji i očisti od kipova i ostaje zabranjena do kijametskog dana. Znači to mjesto tog ja. I zbog toga što su se ogrešili u tu u svetinju, šta im se dogodilo? protirani su u zemlju svi od prvog do posljednjeg. I na osnovu toga, kažu učenici, isto tako je i sa ostalim grijesima, na mjestima na kojima se psuje Allah Đelešan. Ili se psuje nešto od njegove vjere, ili se izrugiva nečemu njegove vjere, kao što se to ispominje konkretno u ajetu u suri Al-An'am, koja je mekanska sura, gdje je Allah Đelešanu rekao poslaniku sallallahu alaihi ve sellem kada čuješ da se sa Allahovim majetima ismijava ili da se ne vjeruje u njih fela teq odumahu ne sjedite s njima. Znači, ustanite i otiđite s tog mjesta. Prema tome, propisano je na osnovu ovoga i na osnovu svega drugoga da na mjestima na kojima se izaziva Allahova srđba i rade se grijesi, da ne treba sjediti i pristupati na tim mjestima, nego se šta treba udaljiti iz tog mjesta i sa tog sjela. Jer kazna kad dolazi, dolazi na sve koji se zateknu tu svejedno bili dobri ili nešto, vidimo iz ovog hadisa. I to je sljedeća fajda ovog hadisa, a to je kada se spušta Allahova kazna, ona ne bira na koga će se spustiti. I to je Allah Đelešanu jasno rekao i upozorio nas na to u suri Teuba, kada je rekao وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَ Čuvajte se smutnije izazivanja nereda i fesada, čije posljedice neće zadesiti samo one koji su ga izazvali među vama. Znači, da kada se Allahova kazna spušta, spušta se na sve i na dobre i na loše, ali šta se dešava? Izhod i konačnica dobrih je potpuno drugačiji, a izhod i konačnica onih koji su zaslužili tu kaznu je isto tako različit, a ta razlika se ogleda u njihovim namjerama, i u njihovim nijetima thumme yub'athuna ala nijati. Potom će biti proživljeni u skladu sa svojim namjerama i u skladu sa svojim nijetima. Molim Allah da žal nas učinio od onih koji će imati što iskrenije nijete, što bolje i zadržat ćemo se na ovom, na ovom hadisu, a ako bude nastavit ćemo dalje sa Allahu Akbar.